naam lisema nitarudi kwenye aya hii ya tisa katika suratu az-zukhruf ambayo inasema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim wakati Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu hali ya wa washirikina wa Makka ambao alikuwa akiwasemesha wao na akiwalingania kwenye tauhid kwamba ukiwauliza wao ni nani aliyeumba mbingu na ardhi watasema ameziumba yule mwenye kushinda aliyemjuzi mshindi aliyemjuzi Allah aliyeziumba ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana hiyo tayari wale washirikina walimpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika afalihi vitendo vyake baadhi ya wanawazuoni wanaiita hii ni tauhidu rububiya wengine wanaita tauhidu lafali kinachonifanya nirudi tena kuielezea aya hii hivi karibuni nilimsikia mmoja katika wazushi masufi makhurafi shekhi mmoja wa kikhurafi anazungumzia jambo la tauhidi akalizungumzia suala la taksimu ya tauhid kuigawa tauhid kwamba ni bid'a akasema salafu wamepiga vita katika aqida salaf wamepiga vita bid'a katika aqida sehemu kubwa ya vita vya salafu vya bid'a ni katika aqida akitajwa ahlul bid'ah aghlab ni watu waliopondoka katika akida, sio katika mambo namna hii, yale nakusudia mambo ya maulidi na bidhaa nyingine. Lakini humo humo kwenye akida wenzetu pia wana misemo ambayo waisema, mtume akusema Kuna tauhidul uluhia, kuna tauhidul rububia, kuna tauhidul asmai wasifati. Ha, ah, sasa tuambieni hadithi ipi Ukiwauliza hivyo wasema ah, mbona nyinyi wasema nguzo za swala ni tano? Nadhani alikuwa anakusudia nguzo za Uislamu, lakini akasema nguzo za swala pale. Kwa hadithi ipi? Ah, si ipo hadithi. Buni al-Islamu shahadatu la ilaha illa Allah mpaka mwisho, sio? Hapo ndio nimefahamu kwamba alikuwa anakusudia nguzo za Uislamu, lakini akasema nguzo za swala. Ukiwa bana huko anakuelewa, ah, eh, je, nguzo za swala zimetajwa wapi? Na nyinyi mwasema arkanu salati thalathata waja huko sasa. Sisi tumesema nguzo za swala ni hizo, kwa sababu ndizo tulizoamrishwa tufanye ndani ya swala, ndizo zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, sasa nyinyi msiseme yani hebu msitupe hadithi inayosema tauhidi ni tatu, lakini tupeni hadithi inayotaja tauhidu rububia, ije nyingine itaje tauhidu uluhiya, ije na nyingine itaje tauhidu asmai wa sifa, halafu tuzichanganye pamoja tuseme tauhidi ni tatu. Mnazo hadithi hizo? Lakini huwa mara nyingi wao wapenda kuchokoza chokoza mambo alafu hawataki radi rududi wao wasitaki ah rududi bwana lakini kila siku wanachukua chukua mambo alafu sasa badala ya kuzungumza kielimu hawazungumzi kielimu ukiuliza anasema wala insa altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah Wani oh, hiyo rububia hiyo eh alhamdulillah rabbil alamin rububia hiyo Kwani hapo alhamdulillahi rabbil alamin napazungumza tauhidi pia hapo? Basi mngesema ni tauhidul hamdia. alhamdulillah. Kinachopokeshwa hapo nini? Ni sifa kwa ni nani? Mwenyezi Mungu peke yake, si ndio? Basi tuseme tauhidul hamdia. Tusiseme rububia basi. yani vitu vya kuundaunda katika akida ambayo hiyo ndio salafu wamesema kuna bid'a. Waleta bid'a kwenye akida, alafu mmoja asema kwenye maulidi kuna bid'a. Hapo liko ndio ndio kwenye nukta yake ilikuwa taka kufikia hapo. nasallallahu alafia wasallam Sasa sisi maneno kama haya hatuwezi kuyakalia kimya, hasa inapokuwa yanasemwa na mtu anaonekana amevaa joho la elimu, kiongozi wa taasisi kubwa ya dini ya kielimu, lakini mudiri wa Shamsul Maarif, si mtu tu akimtaani mtaani, kwa sababu ingekuwa kila mtu anayezungumza ajibiwa, ingekuwa tabu, lakini sasa anaangaliwa ni nani anayezungumza. Sasa kweli jamani, elimu yazungumzwa hivi? Yaani tu tujaalie sasa, tutazungumza mambo ya kielimu, ndio elimu yazungumza hivi? hapa pana vitu kadhaa vya kuvitazama vitu vingi lakini wakati hauturuhusu kitu cha kwanza cha msingi kabisa cha kukitazama na kujiuliza mtu kwani bid'a ni nini ule ufafanuzi unaotolewa upande wetu juu ya maelezo yanayohusu bid'a wao uelewa kwa kuwa haueleweki au hawajauelewa kwa sababu fahamu zao ni duni au wanafanya makusudi na kama wameuelewa ule ufafanuzi unaotolewa je wao wana majibu yapi ya kuyavunja yale tunayotoa sisi katika kueleza kwamba bid'a jamani ni hii na hii na hii na bid'a inaingia katika sehemu hizi na hizi na zile na sehemu fulani bid'a haingii katika vitendo vya mtume tukaeleza hapa masala as-sunna al-fi'liya as-sunnatu at na mengine mengi kama mtu hakukubaliana na yale tuliyoeleza ilikuwa ayapinge yale kielimu yani si kwa maneno ya kurusha rusha ayapinge yale kwamba hapana kwa sababu katika mambo ambayo alikuwa wameyashikilia muda mrefu siku hizi wameyaacha haya kama ikiwa mwafata sunna za mtume swalla wasallam mbona mfungi mawe kwenye matumbo mbona mpandi punda sasa ukawafanulia jamani hapa muradi sunna maelezo ya mtume swalla salama inakusudia hivi na hivi na hivi haya hayahusiani katika hayo kwa hiyo hilo halitulazimu sisi ufafanuzi umetoka na upo sasa kama ikiwa wewe hukubaliani na ule ufafanuzi uliotolewa maana msijifanye kwamba hamsikii tunajua mwasikiza na mna maneno ya kurusha rusha katika haya jibu zile hoja zilizotolewa zijadili kielimu mpaka sisi tu tumeishiwa sasa kwamba hakuna kitu tujirudi sasa hamtaki sisi tuongoke lakini sisi ufafanuzi wetu ni ule hili ni jambo la kwanza sasa mimi nina wasiwasi wa mambo mawili imma hawa jamaa bado mpaka leo hawajaelewa bid'a ni nini pamoja na ushehe wao hawajaelewa inaposemwa bid'a bado hawajaelewa kwamba bid'a ni nini mpaka hii leo tunapozungumza na ndio maana hawana ufafanuzi wa kina juu ya suala la bid'a ni nini na hilo pia linatia nguvu kwa kuwa wanataja vitu ambavyo si bid'a au haviingiliwi na bid'a wakaviita kuwa ni bid'a yani nakusudia bid'a shar'an na wasiwasi kuwa bado hawajaelewa au ni katika ule mlango fastakhaffa qaumahu faata'u ha amewafanya wapumbavu Firauni aliwafanya wapumbavu watu wake alafu wao wakamtii yeye yani ashajua lakini sasa anataka kuwalaza tu wale watu wake waendelee kulala vile vile kama vile hapajasemwa kitu kwa hii ni nukta ya kwanza na lau angekuwa kaelewa hapa kaelewa vizuri kabisa maana ya bid'a asingesema maneno haya hili jambo la kwanza nimeona niligusie na haya mambo yanataka ufafanuzi insha tukipata wasaa mara nyingine hatutachoka kuweka vikao vya kuwafahamisha watu lakini jambo la pili ni kuhusu mgawanyo wa mambo ya kielimu na istilahati za wanawazuoni sijajua na sitaki kujua kwa undani zaidi kwa sababu yao ni mambo binafsi kwamba wasoma hawasomi maana kuna watu wengine kile alichokipokea kutoka kwa shekhe wake kasoma kwenye kitabu nakli kwamba hapa ni hivi ndio hivyo hivyo hapati fursa tena ya kutanua mawazo yake na kuanza kusoma na kutafiti na kufanya ukiwaambia jambo hilo wafanye istizai utafiti bwana eh, watu utafiti bwana yani waona ni mambo ya kipuuzi kabisa kumbe ndio elimu sasa nina wasiwasi pia katika jambo hili kwamba hawalipi umuhimu na kutazama mambo istilahati za wanawazuoni kwa sababu mtu anaweza kulipinga jambo ambalo kwao lipo apinga jambo ambalo lipo mimi najua wazi kwamba kwenye vitabu vya ashaira vinavyozungumzia masala ya tauhid wanawachuoni wao wanaigawa tauhid ukimsoma albajuri katika hashia yake tena hapa nimekuja na hashia al-Bajuri ala sharh al-aqaid an-nasafiyya an-nasafi yeye ad-dusuqi murtadha az-zabidi na wengi wengi wengi katika mutaakhirin na wale waliotangulia kule nyuma kina razi huyu al-Bajuri anaigawa tauhidi katika vigawanyo vitatu na wao wanajua yanazungumzia mabhathu alwahdaniyya ashrafu mabahith hadha alfann ولذلك سمي باسم مشتق منها فقيل علم التوحيد والمراد منها وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيها ووحدة الأفعال يعني أشاعر wanagawa tauhidi katika sehemu tatu elimu ya tauhid wanaigawa kwenye sehemu tatu tauhidu dhati توحيد الصفات لتوحيد الأفعال istilahi sasa sijajua wao wakisema kwamba mawahabi wagawa tauhidi tatu tauhidu uluhiyya tauhid rububiyya asma wa sifat hii bid'a mbona wasemi wakaa mtu afikirie huyu aelewa anachokisema au ameamua tu kuropoka basi kwa sababu watu wapita njia hawajui na kinachosema ni kitu gani yani unashangazwa wala ajaibu jamba na maajabu yako mengi mno الجرجاني الأشعري إيه يسمى التوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله بالربوبية والإقرار بالوحدانية wa nafyul andadi anhu jumlatan kila mmoja anagawa kwa lengo ni kutoa kumfahamisha msomaji mfano katika aya kama hii wamfahamisha msomaji wamwambia angalia hapa washirikina wa maka walikubali kwamba muumba wa mbingu na ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wamekubali katika suala la kumpwekesha Allah katika vitendo vyake na uumbaji wake wamekubali hili sasa hebu liseme kiarabu utasemaje haya lete neno moja sala kiistilahi tu ambayo itakufahamisha kwamba hawa wamekubali katika kitu fulani ndio pale wanawazuoni wakasema ah ifradu Allah taala eh tauhidu rububiyya maana nini ifradu Allah taala biaf'alihi kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake hayasema hivi sisi tunasema katika ifradu fi rububiyya au tauhidu rububiyya kuna shida hilo limepatikana katika aya hii na aya nyingine zilizo mfano wa hii lakini walitakiwa wao wampwekeshe Allah katika lipi hili la rububia yastalzimu tauhid Allah ta'ala al ibada يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء ها فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون توحيد الألوهية msimfanyie Allah subhanahu wa ta'ala waungu wengine washirika wengine na hali ya kuwa nyinyi mnajua muabuduni yeye peke yake muabuduni Allah mola wenu tauhid al-ubudiyya hiyo al-uluhiyya sasa wao hawalitaki hilo hao makuraish la kumpwekesha Allah katika ibada wanachokitaka wao wao wanampwekesha katika vitendo tumefahamu lakini pia katika sifati Allah ana sifa watakiwa umpwekeshe kwamba yeye hana mfano adamu nadhir la mathila lahu wala nadhir wala shabiha lahu ukipwekesha huko utakuwa umempwekesha katika majina na sifa zake ni jambo lafahamika kutoka kwenye Qur'an useme leti hadithi ah, ah. sisi tumelifahamu hili kutoka kwenye Qur'an na istimbati na mambo ya ilmu ni mambo yanayofaa na taksimu ulum na abwabi ulum katika fusuli na, na mabahith na fusuli na hivi na matalib ni jambo linalofaa wala haliingiliwi na bid'a ndani yake haya turudi katika suratul fatiha sasa wewe uone kwamba ni jambo la ajabu mtu kama huyu aitwa shekhe hajui kwamba katika alhamdulillahi rabbil alamin pana tauhid alhamdulillahi rabbil alamin asema alhamdulillahi rabbil alamin, rububia hiyo. Ah, kwani hapo alhamdulillahi rabbil alamin tauhidi pia hapo? Basi mngesema ni tauhidul hamdia. Sasa alhamdulillah tauhidi alhamdia, alafu tukuulize hamdia maana yake nini kama sio sifa? Maanake ukisema vile simwasema kwamba al si ndio kilugha ilivyo, ni istighraq الجنس والحمد جميع المحامد والثناء والصفات صفات الكمال لمن لله بلا انه توحيد يسوس توحيد الاسماء والصفات sasa hujui kwamba pana tauhid sasa mwaisomaje hiyo suratul fatiha na rabbil alamin inathibitisha kwamba rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nani kwa viumbe kwa walimwengu فكل ما سوى الرب تبارك وتعالى عالم العالمين رب العالمين العالمين دي ملزي دي بوانا دي مولا لمين دي ربوبية هي الرحمن الرحيم هاي مدينة يا الله يا مبيبة صفة عنده توحيد هي أسماء والصفات مالك يوم الدين tauhidi hiyo bado asma wa sifati iko hapo lakini aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hiyo ni tauhidul uluhiyya kumpwekesha Allah katika ibada wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada sasa shekhe mkubwa namna hiyo bwana wasingine wavaa majilemba makubwa makubwa alafu ujui mambo kama haya lemba vya kasi gani sasa majoho ya nini miaruma ya nini yani ni jambo la ajabu kabisa wallahi lakini mradi tu waseme sasa watu hawakuzua bwana katika elimu ya tauhidi kwamba kuna mambo katika tauhidi kuna mambo ya ovyo ovyo kupanga panga haya hawa wakina albajuri wapanga panga mambo na wao hawa wakina nasafi na wao wapanga panga mambo kwani hili jambo la kusema kwamba maanake ashaira na ukisoma vitabu vyao matnus salusia na nyinginezo ukizisoma jauharatu tauhidi wasoma kwamba sifa za Allah zimegawanyika ngapi wanazigawa sifa za Allah sehemu 41 sifa zake 41 bwana 20 za ijab ijabia 20 salbia yani dhidi ya zile ijab alafu na moja ambayo ni mumkin katika aqida ya shaira utaimbishwa mpaka ukome usome sifa ngapi 41 mmezitoa wapi ni mambo ya kielimu watu wanagawa wanafanya vigawanyo vya kielimu kutokana na nusus sasa mimi nikiuliza mfano hawa walioulizwa man khalaqa as-samawati wal ard ni waislamu au makafiri wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim hawa wanaoulizwa hawa Qur'ani inatuelezea kwamba wakiulizwa wasema hivyo walikuwa ni waislamu makafiri walikuwa makafiri washirikina je walimpwekesha Allah hawakumpwekesha katika jambo hili la kuumba ikiwa wao wakubali kutoka kwenye nafsi zao kwamba Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi ndiye muumbaji ndiye khaliq walimpwekesha hawakumpwekesha ukisema walimpwekesha kwenye lipi tauhidi yao ilikwenda kwenye lipi ukisema hawakumpwekesha katika utakuwa umekadhibisha Qur'an wao walikubali kwamba Allah ndiye muumba waumba wao na ndiye aliumba mbingu na ardhi ukizichanganya aya hizi maswali walioulizwa utakuta wamekubali mambo mengi sana aliyoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hayakuwaingiza kwenye Uislamu kwa sababu kuna kitu kingine walitakiwa wakipwekeshe. Sasa kiite jina unalotaka wewe, wampwekeshe Allah katika ibada. Hawakufanya hivyo. Sasa wanawazuoni ndio wanafanya istimbati pale. Hata ukisoma vitabu vya tafsiri tunaona hapa wamempwekesha Allah katika rububia yake na katika vitendo vyake. Haya majina yasikupe shida hizi ni istilahati za wanawazuoni zilikuwepo kabla hajaumbwa Ibn Taymiyyah kwa kuruni. Sasa maneno haya kama haya tauhidi katika rububia au katika al-ubudiyya, Ibn Jarir ameeleza kwenye tafsiri yake, alimamu Ibn Jarir. Sasa mtu akifahamu kwamba ah, hapa kuna hili hapa kuna hili na hapa pana hili, akaweka pale, akaweka mpangilio kwenye kitabu ili mtu aelewe, mwanafunzi anayesoma dini. una shida? sasa kuna wengine ndio hawamo kabisa si hatuiti mazuzu lakini ni watu hawamo katika jambo la elimu mtu sasa kakaa pale eh hey, hao wamekuwa kama wakatoliki wanasema kwamba kuna Mungu Baba wakatoliki wanasema kuna Mungu Mwana na Roho Mtakatifu tatu na pia wamemgawa Mungu kwenye sisi tukawauliza siku nyingi sana kwani tauhidi ndiye Mungu ikisemwa tauhidi ndiyo Mungu kwa kusema tauhidi yagawanyika Mungu kagawanyika msije mkazungumza maneno ya kufru kwa sababu ya ushindani tu tauhidi ni ilmu ilmu tauhid ilmu usul wengine wanaita ilmu kalam kimakosa tu tauhidi ni ilmu na kama ilmu ina fani zake ina mabadi zake ashara kama zilivyokuwa fani nyingine na ndani yake kuna abwab kuna taksimat ndivyo hivyo kila ilmu iko namna hiyo sasa huyu akiwa amegawa hivi na huyu akaweka utaratibu huu na utaratibu ule na akagawa vile kuna shida sinamsema la mushahada fil istilahi lakini wanajitoa akili wajifanya mazuzu yani na sisi tutawaacha hatutawaacha mimi nataka huyu bwana aje yani atoe ufafanuzi kuhusu bida nini kwake na yale tunayoeleza sisi uh, kuhusu bida yako vipi ni kweli aeleze kielimu alafu tujue sasa hapa salafu sasa kweli walipiga vita bid'a katika akida na miongoni mwa bid'a ni kuigawa ilmu ya tauhidi katika vigawanyo na katika fusuli na katika abwab tuone kama bid'a yaingia hapa tutakwenda zaidi na zaidi na zaidi kutoka kwenye tauhidi mpaka katika masomo mengine tuone ni kweli asalafu waligawa hivyo lakini pia si kweli kwamba eti salafu wao walikuwa wakipiga vita kwenye tauhidi au aqida tu masalaf walikuwa wakipiga masahaba ibn mas'ud ibn umar na wengineo katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam si ndio salaf tabiun yafanyika mambo ya bid'a na wao wayapinga ibida zenyewe katika ibada ima katika adhkar au katika swala au katika adhana wapinga Ibn Umar aliswali msikiti mmoja akamsikia mtu afanya tathwib yani sema swala ile pia katika maana tathwib miongoni ya tathwib katika maana zake ni as-salatu khairun min an lakini ilikuwa ni swala ya dhuhuri sema swala swala akamwambia twende zetu hadhi bid'ah na huyo mzushi huyu twende zetu tutoke hapo alhasil masahaba walipinga bid'a katika ibada pia nasalullah lana wa lakum alafiyah wassalama basi haya machache tulikuwa nimekusudia kuyaleta irtijalan lakini ilikuwa kunahitaji vikao vya kisawa sawa vya kuweka sawa maneno haya mpaka wakome akitaka kuzungumza wakati mwingine achungulie hivi watu warekodi rekodi afu waseme peke yake subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha